Uvažena braća, poštovane sestre, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nastavljamo sa našom halkom. Hadisi Rasulullah Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Njihov komentar, a pa naravno to su hadisi koje su zabilježili i prenijeli u svojim zbirkama hadisa imam Bukhari, imam Muslim, rahimahuma Allah subhanahu wa ta'ala. I dalje smo u prvom poglavlju Kitabu Iman, naslov e, za kojeg je pisac ove naše knjige rekao Babu al imanu jemani. Poglavlje o tome da je iman u Jemenu. Pa je spomenuo dva hadisa Rasulullah Muhammeda sallallahu alaihi wa Prvi hadis od Ebu Sa'uda, od Ebu Mas'uda radijallahu ta'ala anhu da je Rasulullah alaihi salatu wasalam ašara bi jedihi nahval jemen da je poslanik alaihi salatu wasalam jedne prilike pokazao svojom rukom prema Jemenu. Ešare znači dao išaret ili znak. Ovdje u ovom slučaju svojom rukom. Da kale al imanu jemani. Pa je rekao iman je u Jemenu ili iman je jemenski. Ha huna, ovam, ili ovdje, u pravcu gdje pokazuje o firi vajetin marvatein. U jednoj verziji ovoga hadisa stoji da je to Rasulullah alaihi sallam se nam rekao dva puta. Ela inna al qaswata, zaista grubost, eh, ladila al kulub, također je ponovio drugu riječ ili drugi termin koja također, koji također znači grubost srca, je dina inde usuli bit ibili grubost ili e, grubih srca ili grubo srca se nalazi kod čuvara ili kod čobana ili kod vlasnika e, deva i kamima. U drugoj verziji ovog hadisa je da je rekao kod čobana od krava. Hajtu jatlu'u karnaše šeitan tamo gdje E, niču i gdje, gdje, gdje će se pojaviti dva šeitanska roga ti Rebijate wa Mudar u plemenima rebi'a i Mudar. A u drugoj verziji, u jednoj od verzije ovoga radi stoji min hauna fitani fiteni nahval mešreti. Rekao je, odavut sa istoka su nam došla iskušenja i smutnje i dolaznici Hadis od Ebu Hureyre je drugi hadis kojeg je spomenuo Imam Bukhari, rahimahullahu ta'ala, pod naslovima koje ćemo eh, vam reći, a stoji da je Rasulullah alaihi sallatu sam rekao Etakum ahlul jemeni, došli su vam stanovnici Jemena. Hum araqtu afidatan wa aljenu kuluba. To su ljudi sa najnježnijim srcima. Sa najnježnijim srcima. Po fi Eh, ad'afu kuluba i da su, ili da su njihova srca najslabija. El imanu, iman je, u drugoj verziji stoji fiqh, razumijevanje je u Jemenu. Wal hikmetu i mudrost je u Jemenu ili jemenska. Wal fahru wal hujela'u, a eh, oholost i samodopadanje ćete naći fi ashabi ibili kod vlasnika deva ili čobana deva, a u jednoj verziji ovog hadisa stoji ul hajli i kod čobana i vlasnika konja وَسَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ فِي أَهْلِ الْغَنَمِ A smiranost i ozbiljnost i e, maksimalna, e, maksimalno poštovanje ili dostojanstvo naći ćete kod onih koji posjeduju ovce, odnosno, odnosno koji čuvaju ovce. firivaje, a u jednoj verziji ovoga hadis stoji recu, kufri nahval mešljen. Glava nevjerstva ili glavno nevjerstvo se događa na strani e, prema, prema Ove hadise imam Bukhari, rahimahullahu ta'ala, e, spomenuo e, u nekoliko poglavlja, i na nekoliko mjesta i iz njih izvukao jako zanimljive propise i jako zanimljive naučne koristi. Pa je e, spomenuo da je išaret ili pokazivanje rukom ili bilo kojim drugim dijelom svoga tijela nešto što ovaj, se sprovodi i što se uzima u obzir kada je u pitanju, <clears throat> kada je u pitanju značenje. Pa tako primjer radi raspravlja imam Buhari rahimahullahu ta'ala i spominje u naslovu da su učenjaci neki uzeli u obzir šaret, kada neko išaretom nekoga potvori ili kada neko išaretom dade razvod svojoj ženi ili kada neko E, i e, propune svoju suprugu i tako dalje, e, veliki broj učenjaka smatra da se i išaret kod osoba koje su nijeme uzima u obzir. Naravno, to je dugačka rasprava među islamskim učenjacima, ali ono što je nama bitno ovdje jeste da ni jedan potez vjernika muslimana ne treba da bude besmislen. I ne treba da bude bez cilja. I zato uzvišeni Allah šanom kaže وَيْلُلِّ كُلِّ هُمَزَةِ lumeze. Teško onome ko svakom Besim je preveo svako, teško svakom podrugljivcu, klevetniku podrugljivcu. Ali ovdje humeze je onaj koji smijava ljude, ponižava ljude svojim jezikom, a ljumeze je onaj koji ismijava i ponižava ljude i šare. I šare. I ova prijetnja se odnosno ne Pasti dakle, Rasulullah alaihi salatu i kada bi išaret, ovaj, išaretom nešto e, izrazio, to ima značaj. I to u islamu također ima značaj. I nema ponižavanja i nemigivanja, i smijavanja ljudi i šaretima. Ni šaretima, ni riječima. I šaretom nije dozvoljeno, a kamovi? a kamovi riječima. E ovo je ono što, kada čitamo naslove imama Buhari, rahimahullahu ta'ala, koliko su islamski učenjaci uzeli u obsir i šaret vjernika, dakle, to je ono što, što iz čega mi možemo da uzmemo, da uzmemo, dakle, ovaj e, Zatim također Imam Buhari rahimahullahu ta'ala je e, ove hadise naslovio ili iznad ovih hadisa ili ove hadise spomenuo pod naslovom kojima je spomenuo ajet uzvišenog Allah Žešanohu da je Allah Žešanohu stvorio Adema i Havu e, ili da je sve ljude stvorio od Adema i Have i da je jedino mjerilo po kojem uzvišeni Allah subhanahu ta'ala vrednuje ljude zapravo takvalu, odnosno bogobojaznost, odnosno dobro djelo. Kada na prvi pogled čitaš ovaj naslov imama Buhari, nejasno ti je šta hoće ovaj ajet i ova priča iznad ovih hadisa ili kao naslov ovim hadisima koje su svojeno Vidjeli ste o čemu govore ovi hadisi. Kakva je povezanost? Povezanost je u tome što se ovdje spominju, spominju Jemenci, ljudi iz Jemena, stanovnici Jemena. I Imam Buhari, rahimahullahu ta'ala, hoće ovim išaratima i ovim smjernicama da kaže iako je Rasulullah alaihi salatu wasalam pohvalio tada stanovnike Jemena, a znamo zašto ih je pohvalio i vidjet ćemo zašto ih je pohvalio. Ne znači da ako se neko nalazi na nekom mjestu ili ako se rodi u jednom mjestu u jednom gradu ili na selu i tako dalje, da ili u nekom plemenu, da će mu to koristiti kod uzvišenog Allaha ako ne bude svojim dijelima dokazao svoju vrijednost. Kao što kaže uzvišenje Allah subhanahu wa ta'ala, fa idha nufiha fi suri, fala ansabe bejnehum jevme ili uvala jetesaelun. Kada se u puhne, to jeste kada nastupi sudnji dan, fala ansabe bejnehum jevme ili uvala jetesaelun, tada neće imati nikakvih neseba ili nikakvih rodbinskih relacija ili nikakvog porijekla koje će koristiti, ona je Besairu niti će ni druge pitati i zapitati. A Rasulullah kaže tako da men batta'a bihi amaluhu len, yus, lem yusri'a bihi Onaj koga uspori njegovo djelo, onaj ko sebe, Ona onaj ko sebi uskrati činjenje dobra, dobrih djela, to njegovo porijeklo, bez obzira odakle je bilo, neće ga ubrzati, niti će ga približiti dženetu i Allahom Žešanu zadovoljstvu. I dobro znamo da je Korejšije, da su Korejšije najuglednije pleme na zemaljskoj kugli. Najuglednije pleme na zemaljskoj I to je plema, dakle, potiče Rasulullah a.s. Prezime i kabila, dakle, potiče Rasulullah a.s. I on iz najboljeg vremena potiče, da mu niko ne može s te strane privoriti. Ali također znamo da je u leher Kurešija pa je Allah subhanahu tada proklinje Kur'an. Kur'anu. Kur'an. Dakle, ako se čovjek ne okiti dobrim djelima, ništa mu neće koristiti to što potiče iz ovog naroda, iz ovog plemena ili iz ovog, iz ovog mjesta. Nažalost, eh, džahilijevski, eh, vidovi razmišljanja u ovom dijelu ili na ovom polju su jako, jako prisutni svugdje. Svugdje. Vrlo često. I dan danas. I u civiliziranom svijetu. Pa se vrlo često ljudi, a to možemo da primijetimo kroz djecu. Kroz našu djecu koja pohađaju u škole, jer su djeca nevina i djeca su čistih srca i djeca ne znaju da glume. Otkud djeca pričaju tu priču o razlikama? između ljudi, po plemenima i po mjestima odakle potiču, ako ne od svojih roditelja i od svojih kuća koje, tu, koje, koje slušaju, gdje slušaju takve, takve, takve priče. Naravno, nese i porijeklo je nauka koja je korisna i treba je znati. Odakle čovjek potiče svoje porijeklo i tako dalje. I islamski učenjaci su napisali knjige i knjige po tom pitanju. I naravno to je koristilo posebno kada su u pitanju hadisi Rasulullah Muhammeda sallallahu alaihi a to naravno čovjek koristi kada, je, e, kada su u pitanju rodbinske linije, da održava rodbinske veze i da također se ne ogriješi kada je u pitanju udaja i ženitba i tome slično. I nema smeti da čovjek zna, a pa i da po tome dijeli ljude je nešto što ne pripada islamu i muslimanima. Na osnovu toga je Imam Buhari Rahimahullah tada spomenuo ove ajete o kojima, kojima mi, dakle, koje smo, koje smo spomenuli. Koje smo spomenuli. Rasulullah alaihi salatu e, u ovom hadisu e, nam spominje, dakle, e, spominje nam grubost srca, gruba srca, E, i kaže da se da su gruba srca prisutna ili da gruba srca imaju i ovu osobinu, ovo svojstvo imaju oni koji čuvaju deve, odnosno čuvaju krave ili čuvaju konje. U nekoliko verzija ovoga, ovoga hadisa. Neki učenjaci kažu da su to oni koji se nalaze u pustinjama, neki kažu to su oni koji galame, koji viču, dok, se nalaze sa svojom, sa svojom e, stokom i tome slično, sva su ova mišljenja dakle, ispravna i nema nikakve, nikakve smetnje e, da sve ovo što su islamski učenjaci rekli da ovo, ovo podrazumijeva. Zatim, kada su u pitanju Ahlul Jemen, e, stanovnici, stanovnici Jemena, Rasulullah alaihi salatu ih hvali. Vidjet ćemo šta je Jemen i e, zašto ih poslanik sallallahu alejhi ve sellem hvali. Poslanik kaže ratqalaf idete. Oni su najnježnijih srca. To jeste na njihovim srcima se nalazi najtanja, najtanji prekrivač, najtanji sloj preko srca, što znači da istina do njih dolazi jako brzo. Jako brzo. Jer srca kada su čista, ona odmah prihvataju istinu. Srca su inače e, u osnovi uzvišeni Allah i stvara na fitri i u islamu i na istini. E onda zavisi i cijela naša suština i naš život se sastoji iz toga koliko smo spremni i koliko ćemo da sačuvamo tu čistoću. Međutim, neki ljudi vrlo često znaju da e, nanesu debele, velike naslage, naslage i prečivače na svoje srca. I naravno do njih teško istina dopire. Teško istina dopire. I ovdje je Resulullah alaihi ratu wasalam eh, pohvalio stanovnike, stanovnike eh, Jemena, jer eh, kada je Resulullah alaihi salatu wasalam rekao Benu دوجنا في هذه إن شاء الله تعالى ومن التميم من يعني بطن سنة فمن التميم يقبل البشرى آه، يا أهل من إذ لم يقبلها بنو التميم ركوا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام هو استنونيت يمنا prihvatite radosnu vijest ili radujte se, prihvatite radosnu vijest kada je nisu prihvatili Benu Dakle, kada im je poslanik sallallahu alejhi ve ponudio neku radosnu vijest, nije sve prihvatili nego su stali da zanovijetaju, da ovaj da zapitkuju, a ehlu Jemen oni su odmah prihvatili radosnu vijest od poslanika sallallahu alejhi nakon čega im je došlo i objašnjenje o čemu se o čemu se to o čemu se radi. Dakle, ovdje poslanik alejhi salatu vesselam kaže el u Jemenu, iman je u Jemenu ili jemenski. Vol hikmetu jemanijetu i također mudrost je u Jemenu. E, zašto se ovdje iman pripisuje Jemenu? Jedno od mišljenja jeste zbog toga što je iman i Jemen isti korijen riječi. Od, isto, od iste riječi, dakle, ovaj potječu. Iman i Jemen. Sama riječ Jemen, e, Jemena, znači desno, a također znači i sreću. Znači i sreću i također i zato su ovi učenjaci rekli da se, zato je Rasulullah alaihi sallatu Sram pripisao ima jedan. Zatim drugo mišljenje e, koje islamski učenjaci ovdje spominju jeste da je ovdje poslanik sallallahu alaihi sallam na Jemen mislio na Meku, mislio je na Meku, jer je ove riječi rekao u Medini. Ove riječi rekao u Medini, a e, Medina se nalazi, odnosno Mekka se nalazi desno od Medine, Jemin je desno, Jemen, ili Jemin je desno. I ovo se dakle odnosi na Meku, jer u Mekki je osnova imana, dakle je počelo da E, se širi kuransko svjetlo i ima kojeg je poslanik kojeg je uzvišen Allahšanom poslaniku salallahu alaihi wasallam e, kojeg je e, podučio kojeg je uzvišen Allah svano tada spustio i objavio poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam. Zatim također neki učenjaci pak komentarišu da se ovo odnosi na Ensarije, jer su Ensarije porijeklom iz Jemena. Ensarija su porijeklom iz Jemena. I ovdje ih poslanik Alihi u Sram hvali, vidjeli smo u prošlom predavanju da Ensarije vole vjernici, a da ih mrze munafici. I da oni koje, koji vole Ensari uzvišeni Allah će ih zavoljeti, a oni koje, koji mrze Ensari uzvišeni Allah subhanahu će ih zamrzati. E, međutim, e, jedno najispravnije mišljenje u stvari jeste zbog toga poslanik Alehi Sratu Sram ih je pohvalio zbog toga što su oni prihvatili, prihvatili iman i prihvatili vjeru najlakše i najbrže od svih. I zato ih je poslanik Alehi Sratu Sram pohvalio. Kada je u pitanju fiqh, razumijevanje, misli se na razumijevanje, općenito razumijevanje u vjeri. Ne samo fiqh u onom stručnom smislu koji E, koji podrazumijeva razumijevanje propisa, ne već je ovdje ovaj e, fiqh, razumijevanje cijele vjere. Jer se fiqh dijeli na, fiqh, na dva dijela. Fiqhul akbar i fiqhul asgar. Veliki fiqh i veliko razumijevanje, to se naravno odnosi na akaid i na vjerovanje i fiqhul asgar, fiqh razumijevanje propisa, propisa vjere. E, kada je u pitanju hikmet, Mudrost, naravno, mudrost ima nekoliko definicija, jedna od tih definicija jeste spoznaje uzvišenog Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Da je to mudrost, da je to mudrost, a spoznaja je veći stepen od znanja. Spoznaja je veći stepen od znanja i neki naravno kažu da je mudro staviti mjesto, staviti sve onda gdje mu je mjesto, naravno jedno i drugo mišljenje je ispravno i jedno i drugo mišljenje je ispravno. Poslanik alaihi salatu wasalam eh, u hadisu od Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu eh, kaže, eh, u stvari Ibn Abbas opisuje stanje te prilike, kaže dok smo sjedili sa poslanikom sa u Medini, Rasulullah je rekao Allahu akbar, da džaje nasrullahi wal kada dođe Allahova podrška i pobjeda i dođu stanovnici Jemena, čistih srca koji će ovaj, biti pokorni i poslušni. El imanu jemani, wal fiqhu jemani, wal hikmetu jemanijetu. I onda je ponovio ove riječi nekoliko, nekoliko puta. A u hadisu od Džubeira ibn Mut'ima stoji da je rekao Rasulullah alaihi salatu wasalam Jadla'u alaikum ahlul jemeni ka'annahum sahab hum khayru ahli al-ard. Kaže, doći će vam stanovnici Jemena kao oblaci, oni su najbolji ljudi na zemaljskoj, na zemaljskoj e, Zatim, Rasulullah alaihi salatu wasalam kaže e, samodopadanje, e, samodivljenje i oholost se nalazi kod čobana, e, deva, a smirenost, kine, uniznost se nalazi kod onih koji čuvaju, koji čuvaju, koji čuvaju ovce. Ovdje u ovom hadisu poslanik alihi salatu wasalam nam e, spominje da je insan stvorenje koje je podložno uticaju. Stvorenje koje je podložno uticaju i da na čovjeka utiču i životinje, a kamoli, a kamoli ljudi. I zato je jako bitno e, u čijoj blizini se svi mi nalazimo i koje naše ko, e, koje je naše društvo, sa kim se družimo, jer e, ako su životinje u prilici i e, one vrše utjecaj na nas, kako je tek onda kada se radi o ljudima, o, o stvorenjima koja pričaju i koja imaju sposobnost, sposobnost, sposobnost dakle, ovaj, govora, sposobnost govora. Kada je u pitanju, ovaj, e, kada u pitanju koji se ovdje spominje da je e, glava nevjerstva i glavne, glavno mjesto za smutnje, e, u stvari istok, ovdje naravno islamski učenjaci kao što su rekli da je Jemen sve ono što se nalazi desno od Kabe ili od Medine također da se da je ovaj istok sve ono što se nalazi istočno od, od Medine poslanika Muhammeda sallallahu alejhi sallallahu alejhi Pogledajte ovdje, braćo e, i sine sestre, da je e, savršeni zakonodavac, to je uzvišenje Allah subhanahu wa ta'ala, napravi razliku između, između e, ovaca i između deva. Napravio je razliku između njihovog mesa i također napravio je razliku između njihovih, njihovih između mjesta gdje borave ove, gdje borave ove e, životinje. Pa tako je poslanik Alihi se dozvolio da se može obaviti namaz na onim mjestima gdje borave ovce, a zabranio je da se e, obavlja namaz onda gdje borave deve. Gdje borave deve. Također je ovaj, također je napravio razliku između njihovog mesa. I vi ste čuli sigurno da e, je mišljenje e, Ambelija, imam Ahmeda rahimahullahu ta'ala, i e, učenjaka njegovog pravca i medheba, da oni ljudi koji jedu devino meso, a pod abdestom su, nakon toga trebaju obnoviti abdest. Treba i Možda vam je bilo to čudno, primjerati, kada, prvi, kada ste prvi put to čuli, kao što i meni svakome, ovaj, na prvi pogled to čudno i tuhaf, ali naravno, obzirom da je to poslanik, ali je sratu selam rekao, onda čovjek mora da povjeruje i mora da, ovaj, e, da slijedi ono što je došlo poslanika sa To ima svoju mudrost, ako je saznamo dobro jeste, ako je ne saznamo, dovoljno je mudrosti to što je to poslanik Muhammed Aleyhi Salatu Naravno, Rasulullah Aleyhi Salatu nam govori da e, se u delama nalazi šeitanska snaga. I poslanik je u onom hadisu rekao da su one džini i da su stvorene od džina. I da su stvorene od džina. I naravno, Poslanik Ali Salatu hadisu koje je bilježi Ebu Davud rekao je sržba od šeitana, a šeitan je od vatra. Pa a vatra se gasi vodom. I zato kada se neko od vas neka se abdesti. Neka se abdesti. Šta je veza ove cijele priče i ovih hadisa sa propisom da treba uzeti abdest nakon što se jede devino Veza je Dakle, da, da ono, onu hranu koju čovjek unosi u sebe, ona utiče na čovjeka. Ona utiče na čovjeka. I čovjek popremi osobine one životinje čije meso jede. I zato je nama zabranjeno da jedemo meso divljači, meso zverki, meso od lapa, meso od vuka, od tigra i meso od ptica grabljivica koje imaju kanđe, poslanik Bajnizovca. Zašto? Zato što se to svojstvo zvjerstva i napadanja i na na, prema, drugima i na druge prenosi preko hrane. I otud je Resulullah ovo je naravno dio mudrosti poslanika Muhammeda s.a.v. i sunneta, dio samo, nam je rekao da se abdestimo i da obnovimo abdest i da uzmemo ponovo abdest nakon što jedemo devino meso, jer, je, jer ta negativna energija koja dolazi od šeitana e, može se unijeti ili unosimo je u sebe preko tog mesa, a naravno abdestom i vodom se otpanja ono što, to, to što dolazi od šeitana i njegov, i njegov dakle, ovaj uticaj. Savršenstvo e, šarijeta milostivog Allaha subhanahu wa ta'ala i njegovog poslanika Muhammeda, Muhammeda sallallahu, sallallahu alaihi, sallallahu alaihi sallam. Zatim, također, kada je u pitanju Jemen, naravno to se, to u osnovi znači ovaj, ono što se nalazi desno od Kjabe i na, naravno prevashodno se misli na mjesto koje se danas zove Jemeno ili e, državu koja se danas zove ovaj, Jemen. Međutim, nije, e, nije ovaj, e, Jemen ne podrazumijeva samo Sana'a, grad Sana'a ili Hadrameut i ono što je između njih, već ima to mnogo, mnogo veće dakle, ovaj, značenje. E, jedno od tih značenja jeste, ili uže značenje, to je da se odnosi na sve ono što se nalazi desno od Kjabe. Sve ono što se nalazi desno od Kjabe, to je Jemen. To je Jemen. I vi znate, primjer, radi ovaj, da Kjabe ima dva, četiri naravno ovaj, e, ugla ili čoška. Dva od ta četiri ugla se zovu jemenski uglovi jemenski ugovor. E, na jednom od ta dva jemenska ugla nalazi se Hadžur Esved, ar el jemanijani al-Jemanijani. Ugao Kabe, ili čošak Kabe, koji dolazi prije Hadžur Esveda, također je jemenski ugao i sunnet je da se dotakne u tavafu dok Kabe, da samo dotakne. A Ovaj drugi ugao gdje se nalazi Hadžu Resvet, tu je sunna šara se, Hadžu po poljubi ako si u mogućnosti dotakne ili i šaretom pokažeš e, sve shodno, sve shodno mogućnostima. E to dakle podrazumijeva prije svega smislu sve ono što nalazi desno od kjabe. A u širem smislu Ova Jemen podrazumijeva sve što je desno od Medine poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, jer je on pokazao iz Medine, dakle, prema desno od Medine i to sve podrazumijeva, podrazumijeva Jemen. Naravno, u tom smislu ovaj, to podrazumijeva cijel prostor, cijeli prostor Hidžaza. E, dobro, ovdje se, ovdje se sada postavlja pitanje da li se iman i mudrost nalaze samo u Jemenu i kod stanovnika Jemena ili pak e, ne može se to tako usko dakle, ovaj, shvatiti. Slanik Alihi Saratu je E, pohvalio tadašnje stanovnike Jemena i naravno pohvalio ta mjesta. Ta mjesta, to što se nalazi kod Kjabe i desno od Kjabe desno od Medine, imaju svoju prednost, imaju svoje vrijednosti u šarijetu. I to će ostati do sudnjega dana. I došao nam hadis u kojem stoji da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Inna imana da ja'rizu ila medineti kema ta'rizu hajjetu ila džuhriha da se iman ovaj, sklanja u Medinu kao što se sklanja i bježi zmija u svoju jamu ili svoju jazbinu ili u svoju ruku. Dakle, tu će uvijek biti ovaj, izvor imana, izvor vjere. E, ali također to ne znači da se neće vjera proširiti i da mudrost ne postoji van toga prostora. Kod, kod Arapa koji žive van toga prostora i kod ne Arapa. Također i kod ne, i kod ne e, Arapa. I zato primjera radi poslanik alaihi salatu wasalam, kao što je došlo u hadisu od Ebu Hureyre, kaže Sjedili smo pored poslanika sallallahu alaihi wa sallam, pa, mu, pa su mu objavljeni ajeti iz sure El Džumu'a. I uzvišen Allah šanohu kaže وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ I oni koji dolaze poslije njih, to jeste poslije uh, onih ljudi koji su oko poslanika sallallahu alaihi wa sallam, koji im se još nisu pridružili. Rekao sam, o Allaho poslaniće, ko su oni? E, poslanik nije odgovorio dok, dok nije upitan tri puta, a kaže među nama se nalazio Salman u Farisi, Pa je poslanik alaihi salatu selam stavio svoju ruku na ruku Salman i Farisi, pa je rekao kada bi iman bio na nebesima ili na zvijezdama, e, ovi ljudi ili ovaj čovjek bi došao do tog, do tog imana. A u drugoj verzi ovoga ne stoji kada bi znanje bilo na zvijezde ili na nebesa ljudi koji su porijeklom od e, Perzijanaca, Farisa, oni bi došli do tog znanja i do imana. E, ovim hadisom poslanik Alihi Sratu wasalam ukazuje da iman i znanje nije samo dato Arapima ili ljudima koji žive na tom, na tom Vi ćete vidjeti primjera radi i vidimo i znamo dokle je sve ima i islam i mudrost e, Naravno i do ovih naših prostora dobro znamo da su e, da je veliki broj islamskih učenjaka porijeklom su nearapi. Porijeklom su nearapi i e, šest najznačajnijih knjiga u hadisu su u stvari nearapi. Počeo od imam Buhari, imam Muslima, Tirmine, svi oni potiču sa drugih dakle, ovaj, prostora, nisu sa arapskog područja i nisu iz arapskog naroda. Kada ovdje poslanik Alehi Salatu Oselam, braće moje drage i cijene sestre, spominje isto i kaže da su tamo zemljotresi, da tamo smutnje, da tamo ovaj, izlazi ovaj, e, da su tamo dva šeitanska roga i tome slično, e, šta se to E, misli ili e, e, šta se podrazumijeva pod nečdom, odnosno pod istokom. Šta se podrazumijeva pod nečdom, odnosno pod istokom. Nečd koji se ovdje spominje u ovim hadisima se dijeli u dvije, vrste. Mi znamo danas u Saudijskoj Arabiji, primjer, radi, na području dakle, ovaj, zemlje dva harama, nečdom se naziva prostor Rijada i ono što se nalazi oko Rijada. To je ono što je poznato. Međutim, e, dublje i u historiji, u historiji ovaj, tih mjesta i u knjigama, e, Nečdom se također naziva i Irak. Nečdom se naziva i Irak. Dakle, e, bliži Neđd misli se na mjesto, područje Rijade, ono što je okolo, a, a ovaj, dali misli se na Irak, i na e, istočnije, istočnije od, od, ovaj, e, od Također, također, na istok, kada se spominje, također se isto isto podrazumijeva dva područja, ono što je što od Medine, što je blizu Medini i ono što je mnogo dalje, a to je Irak, Asbehan, Horosan, Iran, to tome znači. E, naravno, e, historija svjedoči da, je, da su se obestini mnoga riječi poslanika Muhammeda sallallahu alaihi Da je to područje bilo uvijek područje smutnji, područje hitne, područje e, i da danas je tako i tako će biti prije sudnjega dana, sa tog mjesta će izaći Dejjal. Sa tog mjesta će izaći e, Dejjal, kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, on će izaći između Šama i Iraka, između Šama i Iraka, E, kaže pa će ići desno i lijevo, pa se strpite i budite ustrani u Allahove robu. Tako da poslanik Ali Selam kaže Dejjal će izaći u e, zemlji na istoku e, koja se zove Horasan. Kaže, slijedit će ga ljudi, slijedit će ga narodi iz tog, iz tog područja. U drugoj verziji ovoga hadis također kaže, slijedit će Dejjala 70.000 jevreja iz Asbehana, 70.000 jevreja iz Asbehana. To su vjerovostljeni hadisi poslanika Muhammeda sallallahu alaihi Naravno, iz ovog hadisa ne, nikako ne treba razumijeti da je pokuđeno držati ili imati posjedovati del krave konje. Ne nikako, to se tako ne smije razumijeti, nego ovdje poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam eh, u stvari eh, kritikuje one ljude koji e, su poprimili ružna svojstva bez obzira kakve da ona, bez obzira ona dođu, jer poslanik Alihi Sallatu Salam je hvalio drugim hadisima ovaj deve pa je rekao el ibilu li ahliha, da su kamile ponos svojim e, vlasnicima i također je hvalio konje i rekao da se u njihovim grivama nalazi dobro do sudnjega dana i nagrada, a također i u ovcama Također je poslanik ali Salatu Salam preporučivao da se, da se e, posjeduju krave, da se posjeduju e, krave. Međutim, kada su u pitanju ovce, poslanik ali Salatu Salam je o njima uvijek e, govorio pozitivno i u hadisu koji je bileži Ibn Mađa, ime i učenjaci, neki učenjaci ga jer dostanim, kaže da je ovca ženska životinja, da je ovca ženska životinja i da je poslanik Ali Salatu Salam rekao u Muhani, uzmi ovce ili e, drži ovce jer je u njima beraket. Jer je u njima beraket. Naravno, one su smirene i one prenose tu smirenost na svoje, e, na svoje vlasnike. Naravno, ono što govori u prilog ove priče naše jeste da su oshapisnik s državi konje, deve i tako dalje, međutim oni su bili izuzetno blagih srca i nije to na njih, nije to na njih e, uticalo. Također, ono što je jako bitno ovdje jeste da što čovjek ima nježnije srce i e, subtilnije srce, onda e, lakše dolazi istina do njegovog srca i dopire do njegovog srca. Poslanik Muhammed sallallahu je najbolji primjer, najbolji primjer kako je imao on sallallahu blago i nježno srce i kako je kada bi uslučio Kur'an sallallahu se raznježnio i plakao ali s.a.v i također i tako provodio noćne, noćne namaze. Također to je osobina bila velikih, velikih dakle ljudi kao što je ona radi Allahu ta'ala i on je imao dakle tragove na svojim, na svojim obrazima od suza koje je bio iz poštovanja i ljubavi prema Allahu Želešanuhu. A Osman radi Allahu Teala anhu također je plakao kada bi se spomenuo kabur i tome, tome slično. Ovdje je također išaret da se osrta o srcu treba posebno voditi računa. I glavna djela kod nas jesu djela srca. Jer ako su djela srca u redu, onda će biti u redu i sva ostala djela. A vrlo često ljudi malo posvećuju pažnje djelima koja, kojima je mjesto u srcu, a tu je tu stanuje iman, tu stanuje tevakul, tu stanuje iskrenost, tu stanuje nada, ljubav prema Allahu Žešanu, vjerovanje Allah, povjerenje u Allah subhanahu wa ta'ala i mnogobrojna druga djela koja kasnije pokreću tijelo da se, da se ovaj krene, da radi i da ovaj e, djeluje i naravno ono što čovjek radi što manifestuje svojim tijelom to je u stvari e, refleksija onoga što nalazi u, e, u, njegovom, u njegovom srcu ili u njegovoj nutrini. Neka su najljepši glasovi se rani Rasulullah Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam gospodar naš e, daje nam korisno znanje, zatim nas e, uputi da, radimo po njemu, je e, naša srca prema istini, prema, prema strahopoštovanju i takvaluku i gospodar naš učini nas od onih koji će se ustrajavati na ovom putu sve dok te, sve dok te ne sretnu na i radim, se